Aš džiaugiuosi, kad esu vienas iš jų. Aukštutiniam kambarėlyje jie meldės jo vardu. Ir šventa dvasia pakrikštyti jie buvo ten kartu. Iš aukščiau jėga atėjo. Gali gauti ją ir tu. Aš džiaugiuosi, kad aš esu vienas iš jų. Viens iš jų. Viens iš jų. Aš džiaugiuosi, kad esu vienas iš jų. Viens iš jų. Viens iš jų. Aš džiaugiuosi, kad esu vienas iš jų. Šlovinkite viešpatį. Amen. Kiekvienas iš mūsų esame su kažkuo sutapatinti. Aš džiaugiuosi, kad aš esu vienas iš jų. Tikintieji Bibliją, krikštyti šventąją dvasę, krikštyti ugnimi, tikintieji žinia. Šlovinkite viešpatį. Atsiverskime Jokūbo knygą šį vakarą. Juk nuostabu vėl sugrįžti į Dievo namus. Amen. Jokūbo trečias skyrius, šešiolikta eilutė. Norėčiau kalbėti šį vakarą tema karo motyvai. Karo motyvai. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška. O teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Jekubo ketvirtas skyrius, pirmą eilutę. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Jis pabaigė trečią skyrių, kalbėdamas apie išmintį, kuri kyla iš aukštybių, kalba apie jos savybės. Kalba toliau apie tuos šventuosius, kurie sėja teisingus dalykus ramybėje. Tuomet sekantį skyrių jis pradeda klausimu. Jis sako, jeigu mes tuo tikime, mes esame to dalimi, tuomet kaip gali kilti karai? Iš kur atsiranda kivirčiai jūsų tarpe? Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Ar ne iš jūsų užgaidų originalę geismų, kurie nerimsta, originalę kovoja jūsų nariuose? Nejaugi jis tai rašo einantiesiems į bažnyčią, pirmojo amžiaus tikintiesiems žinia, Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai, ar ne iš jūsų geismų? Pažvelkite, kur jis juos patalpina. Jūsų geismų, kurie nerimsta, kariauja jūsų nariuose. Taigi Jokubas kreipėsi į tokius žmonės, kuriuos jis laiko atgimusiais. Nes karą jis priskiria ne jų sielai. Jis nesako, jums reikia būti išgelbėtais, jums reikia šventosios dvasios atgimimo. Jeigu gausite atgimimą iš aukšto, viskas liausis. Ne. Karą jis susieja jų nariuose. Tas karas išlieka jų nariuose. Šlovinkite viešpatį. Perskaitykime iš pamokslo septintas skyrius hebrajams. Dabar noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, Abromas pasakė, nei siūlo galo, nei kurpių dirželio, nei ko nors kito, kas tau priklauso, aš neimsiu. Jis nekovojo karo tam, kad gautų daug pinigų. Jis kalba apie situaciją, kuomet Lotas pateko būdamas Sodomoje į nelaisvę ir Abromas išgirdo, kad jis yra nelaisvėje ir jis išsiruošė kovoti prieš karelius. Ir brolis Brankamas mums atidengia priežastį, dėl kurios Abromas tai darė. Jis nekovojo karo tam, kad gautų daug pinigų. Iš tiesų, tikros kovos nesusideda iš savanaudiškų motyvų. Karai nėra kovojami dėl pinigų. Karai yra kovojami dėl motyvų, principų, Žmonės kovoja dėl principų. Kuomet Abromas ėjo gelbėti Loto, jis to nedarė dėl to, kad žinojo, galys sumušti karalius ir atimti visą jų nuosavybę. Pasiklausykite. Jis parodo priežastį, dėl kurios mes skelbėme karą. Jeigu mes neskelbėme karo, tuomet mes ginamės. Kodėl mes kovojame karus? Pasiklausykite, kokie turi būti mūsų motyvai. Jeigu mes kovojame karą tik dėl to, kad žinome, gali kažką sumušti, tuomet esame neteisūs. Jeigu tu skelbi karą internetinėme tinklalapyje vien dėl to, kad žinai daugiau negu kiti, ir tu žinai, kad gali kitus nugalėti savo pažinimu, tai reiškia, kad tu esi neteisus ir turi palikti tai nuo šaliai nes tavo motyvai yra neteisūs, Dievas tai mato. Žiūrėkite, kaip jis tai pateikia. Jis to nedarė dėl to, kad žinojo, gali sumušti karalius ir atimti visą jų nuosavybę. Jis ėjo dėl principo išgelbėti savo brolį. Joks tarnautojas pasiūstas dangaus karaliaus įkvėpimu, nei jis to daryti dėl pinigų, nei dėl didelių bažnyčių kūrimo, nei dėl to, kad įkvėptų denominacijas. Jis tik dėl vieno principo eis – sugražinti puolusi brolį. Nežiūrinti tai, ar jam bus paukotas katikas ar ne, tai nieko nekeis. Karo motyvai. Pasimelskime drauge. Viešpatė Jėzau, mes esame tokie dėkingi šį vakarą už tavo akivaizdą. Mes jaučiame tave šį vakarą ypatingų būdu. Oh, mes esame tokie dėkingi dar kartą, kad buvome pakviesti į tavo didingos akivaizdos aikštę. Mes žinome, kai buvo pagonys prieš tavo atėjimą žmogiškajame kūne į žemę, prieš kryžiaus permaldavimą, mes buvome be Dievo, be vilties – Tačiau tu nutiesiai kelią, tėve, ir mes dabar galime čia stovėti. Esame tokie dėkingi už tai. Mes nenorime, būdami tavo akivaizdoje, tiesiog tylėti, būti nedėkingais. Aš meldžiu šį vakarą, kad tu paimtumėj savo žodį ir kalbėtumėj mūsų širdims. Mes turime įvairiausias problemas šiomis dienomis, Daugybė skirtingų kelių, pasirinkimų, dalykų, su kuriais anksčiau neturėjome nieko bendro. Galbūt mums tai yra nauja, tos problemos, tačiau tau tai nėra nauja. Todėl mums reikia tavo pagalbos, vedimo. Padėki mums. Jeigu mes turime kovoti, išmokyki, kaip kovoti. Jėzaus vardu ir šventieji pasakė, Te laiminais Dievas galite sėstis. Kaip vienas iš krikščionių, esu tikras, kad galiu dabar pasakyti tik už save, tai nežiūrinti čia sėdinčius šimtus, tačiau aš nemėgstu karo. Iš tiesų, aš nekenčiu karo. Ar tai būtų karas šeimoje, karas bažnyčioje, karas politinėje sferoje, tautoje ar mūsų judėjime. Aš nemėgstu karo, niekada nemėgau. Aš visada buvau taiką mylinčių žmogumi. Norėčiau, kad Dievui mane pašaukus, žmogiškai mastant, jis būtų pasiuntęs mane į taikdarių ministeriją arba į jungtinės žinių tautas ar kažką panašaus – Norėčiau būti tuo vyruku, kuris būtų nešiojęs baltas vėliavas, jas suviniojęs, lyginės, būčiau atsakingas už baltasias vėliavas. Galbūt kai kurie iš jūsų jaučiatės taip pat, nes šis karas, kuris dabar vyksta, jame dalyvauja ne tik pamokslininkai, šiame kare dalyvauja visi Dievo vaikai. Iš tiesų, mes kovosime skirtinguose frontuose. Dievas niekuomet nesiūs tavęs į tą frontą, kuriame tu būsi nepajėgus kovoti. Mes pralaimim kovas tuomet, kai esame neapsiginklavę, arba padarė ką nors, ko nedara daryti, arba mūsų išdidumas ir samanaudiškumas nuvedė mus į netinkamą frontą. Dievas mūsų ten niekomet neves. Nes tai būtų neteisinga iš Dievo pusės, turint omeny jo teisingumą ir išminti, vesti mus į kažkokį tai frontą, kuriame jis žino, kad mes būsime nepajėgus sukovoti. Jeigu mes atrandame tai, kuo Dievas nori, kad mes būtume ir išliekame tame, tuomet aš manau, kad nei vienas iš mūsų neprivalo pralaimėti kovų. Galbūt aš žiūriu tai klaidingai, tačiau Dievo žodį aš negaliu surasti tokio reikalavimo, kad aš turiu pralaimėti 75 kovas iš 78. Tiesą sakant, aš Neradau nei vienos rašto vietos, kurioje pasakyta, kad aš turiu nors vieną kovą pralaimėti. Jeigu aš neprivalau pralaimėti, reiškia, aš turiu žinoti, kaip aš galiu laimėti. Jeigu aš galiu tapti didesniu nugalėtoju savo gyvenime nei dabar esu, nežinau kaip jūs, bet aš to noriu. Galbūt jums patinka pastoviai būti pralaimėtoju. Tačiau aš pats, kai aš pralaimiu kovą, aš jaučiuosi taip, lyg tai būčiau pažeminęs Dievą kažkokiu tai būdu. Aš netapau tuo, kuo jis norėjo, kad aš būčiau. Grįžkime prie tos citatos, kad jūs suprastumėte esmę. Brolis Brankamas sako, kaip aš sakau, tikri karai yra kovojami dėl principų, o ne dėl pinigų. Vyrai ir moteris, kurie prisijungia prie bažnyčios, lankosi joje tam, kad būtų populiarūs, juk Džonsų šeima priklauso šiai bažnyčiai, arba jie iškeičia savo mažą bažnyčią į didelę. Tu tai darai dėl savanaudiškų motyvų, už to neslypi teisingas principas. Žiūrėkite, jis sako, tu turėtum noriai stovėti priekinėse kovos gretose Mes kaip krikščionys dalyvaujame didelėje kovoje. Iš tiesų, rodos, kad dabar daugumai žmonių yra labai sunku, nes jie nežino, kur yra priekinės kovos gretos. Prieš kelis metus rodės tos kovos ribos, fronto ribos buvo daug aiškesnės. Juoda buvo juoda, balta buvo balta, tačiau dabar atsirado labai daug pilkos spalvos. Žmonės nežino, kas yra teisinga, kas neteisinga. Jie nežino, už ką reikia stovėti, prieš kažką reikia išstoti, nežino ką palaikyti, jie nežino ar visus reikia mylėti ar prieštarauti, Tai yra labai liūdna. Tai parodo, kad amžiaus tamsa priartėjo arčiau šviesos. Todėl šviesos ryškumas tapo aptemdytas dėka tamsos. Bet jeigu mes vaikštome pilname Dievo šviesos apšvietime, tai, kas yra klaidinga ir teisinga, yra akivaizdu, lygiai taip pat kaip tai buvo prieš 30 metų. Šetonas stengiasi aptemdyti mūsų suvokimą, tačiau jeigu mes turime šventąją dvasę, mūsų suvokimas turi funkcionuoti pilnai ir šetonas neaptemdys mūsų protų. Jeigu kovojame kovą, iš kur žinoti, žinoti, kas yra mūsų pusėje ir prieš ką mes turime kovoti. Pirma, tai turi būti mums paskelbta Dievo žodyje. Anksčiau daug žmonių kovojo prieš homoseksualų propagandą, tačiau dabar to nebedaro. Kodėl? Nes pasikeitė politika. Tave gali nubausti už tai. Pamokslautojai to nebedaro. Dauguma iš jų, nes sužinojo, kad jų sunus homoseksualas arba duktė, sunėnas Jie negali prieš tai pamokslauti. Todėl tu negali kovoti su tuo, kitkuo, negali pamokslauti žinioje prieš skirybas arba žmonių nusigrėžimą, apie ką bus galima pamokslauti po kelių metų. Nesvarbu, apie ką kalbėsiu, vis tiek kas nors supyks. Aš supratau, jog ne vienas žmogus nesupyks tik tuomet, jeigu aš pamokslausiu apie save. Tačiau po dviejų, trijų susirinkimų aš pats ant savęs supyksiu. Todėl geriausia pamokslauti apie tai, ką man duoda šventoji dvasia. Šiuo atveju nežiūrinti pasiekmes. Apie mane, apie tave ir mus visus kartu. Kadangi mes dalyvaujame kare, kurio patys faktiškai nepradėjome, mes jo nepaskelbėme. Dėl to mes turime nueiti pas karvedį, kad išsiaiškintume, sužinotume iš jo, kokios yra ribos koks yra perimetras, kur yra fronto linijos, ką mes turime daryti. Ateidžiai manęs pasiklausykite kelias akimirkas, tai mane labai palėtė. Praėjusi šeštadienio rytą, kelias minutės po penkių, viešpas mane pažadino motelyje, kentukyje. Aš gulėjau ten lovoje, akys plačiai atmerktos. Dievo dvasia pradėjo kalbėti man dalykus tiesiai širdį, kai aš atsikėliau, įjungiau kompiuterį, pradėjau tyrinėti, ieškoti. Galiausiai su Keril išvažiavome namo, nes galvojau, jog vakare šeštadienį turėsime susirinkimą. Todėl aš mintise ruošiausi. Ir kuo arčiau buvome namų, tuo labiau snygo. Leiskite pasakyti štai ką. Jūs manote, kad yra liūdna, kai negalite susirinkti bažnyčioje? Nei vienam iš jūsų nėra tai blogai kaip man. Jums dėrėtų atsidurti mano padėtyje, kai visagalis Dievas atveria dangaus langus. Jis rodo tau tokius dalykus sieloje. Rodos, kad ten sprogimas įvyks dėl to prieškimo ir paaiškėja, kad dėl sniego susirinkimo nebus. Todėl nenorėčiau girdėti jūsų niurzgėjimo ir priekaištų. Aš lygiai taip pat nemėgstu, kai mes negalime susirinkti bažnyčioje. Dabar pasiklausykite. Kuomet buvo paskelbtas karas, pirmasis karas, mūsų nebuvo greta. Mes neegzistavome molekulinėje struktūroje, Mes nebuvome laike. Mes nebuvome išreikšti atomų formoje. Mes buvome tiesiog minčių formoje. Tai yra nuostabi forma. Tačiau tai yra vieniša forma. Mes buvome Dievo minčių formoje. Tačiau buvo kita jo minčių dalis, kuri tapo išreikšta. Tačiau mes buvome it sulaikyti nuo tos išreiškimo formos. Tačiau šią dieną mes turime žinoti, kaip reikia kovoti. Galbūt mes vertiname labiau taiką, būdami kariais. Jeigu mes esame karo žmonės, tuomet tas konfliktas dvasinis, dvasinio kova mus spaudžia. Mes turime sužinoti, prieš ką reikia kovoti. Netgi turime žinoti nuostatą, su kuria turime kautis, kaip kovoti. Ar kovoti žodžiais, ar ir veiksmais, ar kovoti su nuostatomis. Jeigu kausimės, ar galima turėti tinkamus motyvus ir klaidingą požiūrį. Jeigu aš stoviu už tiesą, tačiau turiu blogą požiūrį, jis yra toks netinkamas, prieštaraujantis Dievo dvasiai, ar tai yra priimtina? Ne. Neužtenka turėti teisingus motyvus. Turi kovoti tinkamu būdu. Galbūt jums tai keistai nuskambės, bet yra tinkamas būdas nudirti odą yra tinkamas būdas tai padaryti. Ir jeigu tu žinai, kaip tai daryti, žmogus šipsosis tau tiesiai į akis, kai kai tu jam dirsi odą. Iš ties, tai nebus malonu, tačiau yra tinkamas būdas. Būtent dėl to mums reikia apdovanotų Dievo vyrų. Jie gali jūsų gyvenimą atidengti jums tiesiai prieš akis, tai apie ką tu kalbėjai su žmona prieš bažnyčią, nors jie nežinojo apie tą pokalbį, tačiau jie geba atidengti, padėti pamatyti tavo klaidas ir tu sakai viešpatė padėk man tapti geresniu vyru. Bet pavyzdžio dėliai paimkime neapdovanotą žmogų, Jis perskaitys tas pačias citatas arba asmo, kuris yra nepašauktas stovėti tose gretose. Jis tave supykdins, neteisingai pasaky žodžius ir tau jokios naudos tai nesuteiks. Būtent dėl to kiekvienas Dievo pašauktas vyras privalo surasti savo frontą ir jis turi ten išlikti ir dirbti šio mistinio Dievo kūno srityje. Taigi mes kovojame karą. Mes kaunamės prieš pasaulietiškumą, prieš kaltinimus nukreiptus į žinę, pranašą. Mes kaunamės dėl įvairių dalykų tautoje, prieš antikristą. Mes žinome, kad pasaulio įvykių scena, ant jos dedasi įvairūs fiziniai dalykai. Mūsų valdžia, prezidentas, Europos lyderiai, popiežius, visi vienijasi. Vis daugiau yra atimamos mūsų laisvės yra ruošiamasi vieno žmogaus valdžiai paskutinę dieną. Kaipgi mums su tuo kovoti ir tuo pačiu metu neišsiugdyti netinkamo požiūrio? Kovojant su pasaulietiškumu, neteisingų moterų elgesiu, ar galima išlaikyti teisingą požiūrį, nuostatą? Taip, yra kelias. Todėl, jeigu šetonas negali sustabdyti mūsų nuo karo paskelbimo, tuomet jisai pastumės mūsų tokią būseną, kai mes darysime tai, tačiau turėsime neteisingus motyvus ir būsime kalti lygiai taip pat, kaip tas žmogus, kuris nesijėmo jokių veiksmų. Atminkite, Dievas turėjo sudrausti brolį Brankamą, nes jis vadino žmonės rikiais. Viešpas faktiškai užstojo žmonės, nes brolis Brankamas tai darė neteisingai. Ir bažnyčia pasakė, tai, kai jis pasakė, nebuvo visiškai netiesa. Būdas, kaip jis tai pasakė, buvo neteisingas. Taigi aš panagrinėjau 60, 61, 62 metų pamokslus ir įsiklausiau, kaip jis tai pasakė. Man tai neužkliuvo, nors aš pamokslininkas. Tuomet po to, kai Dievas jį sudraudė, po šešių, devinių mėnesių aš pasiklausiau vėl ir jis lygiai taip pat vadino žmonės. Tačiau matomai įvyko pokytis jo požiūryje. Taigi Dievas nesustabdė jo ir nepasakė, klausyk, aš jau tau minėjau nevadinti žmonių reikiais. Taigi tai, kai sakė, buvo teisinga, bet būdas buvo neteisingas. Tai nepatiko viešpačių, tas būdas, kuriuo jis vadino žmonės. Taigi kovoti karą nereiškia pastverti kardą, ir sakyti garbė Dievui, leiski man nukauti tą demoną. Tokie žmonės pridaro daugiau žalos negu tie, kurie nieko nedaro pasyviai sėdėdami. Garbė Dievui. Tai nėra tiesiog stovėjimas už tiesą, sakymas tiesos. Tai yra, kai mes esame tinkamoje vietoje, tinkamu metu, esame pašaukti tą atitinkamą frontą, turime dovaną, ir žinome, kuo Dievas nori, kad mes būtume. Ir šventieji pasakė, ar galite įsivaizduoti, Jungtinės Amerikos valstijos iškviečia karinės jūrų pajėgas ir perkelia karinius laivus tiesiai į Saudo Arabijos dykumos vidurį. Kas? Kodėl juokėtės? Kame bėda? Neugi sakote, kad tie vyrai nežino, kaip kautis? Nejaugi dykumos smėlio bangos nebus tokios pačios kaip ir Atlanto Ramio vandenino bangos? Norite pasakyti, kad tai nebus tinkamas frontas ar tinkama vieta? O, aleliuja. Taigi, ką jie daro? Jie seka nurodymus. Taigi štai čia yra viena šaka, antra, kita. Tačiau jie pasirenka tik keturias, Dievas pasirinko penkias. Dievo pasirinkta ir kūne patalpinta šaka yra penkeriopa. Dauguma visažinių žinioje pasirenka tik tai vieną šaką ir netenka keturių likusių palaiminimų. Kiti pasirenka ne pranašo šaką, o pastoriaus. Tu taipogi esi apvogiamas keturiopai. Jeigu Dievas ten patalpino penkias šakas, reiškia, kad jų visų reikia. Visiškai teisingai. Pažvelkite, brolis Branhamas, klausimai ir atsakymai. 54 metais jis sako, mes suprantame, kad Četonas pradžioje įkūrė karalystę šiaurinėje srityje tam, kad būtų gražesnis už nei Mykolas. Atėjo diena, kai jis paskelbė karą danguje. Štai čia yra paskelbiamas pirmasis karas – Dievas to nedarė. Jis neturėjo tam priežasčių. Jis leido tai padaryti velniui. Atminkite, kai tai vyko, tuo metu šis tvarinys pasiekė tokį lygmenį, kai jis panoro išreikšti pažinimą, tai, kai jis suprato apie save. Dievas pasakė, tu buvai tobulą savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol tavyje buvo atrasta nedorybės. Dievas nekūrė nuodėmės, nes nuodėmė nėra kūrinys. Dievas niekada to nekūrė. Luciferio, Archangelo, Ryto aušros sūnaus, jis nekūrė to kaip kokios programos kompiuterė, kad atitinkamą dieną tai išsipildytų. Dievas nebūtų galėjęs jo teisti, jeigu jis būtų tai padaręs. Jis sukūrė jį sielos pagrindu. Paklausykite, jis turi sielą. Turėdamas sielą, jis turi gebėjimą pasirinkti teisingą arba klaidingą. Taigi, danguje jis galbūt buvo tūkstančius, milijonus metų. Jis buvo tas angelas, kuris kontroliavo prieimą prie Dievo akivaizdos. Tu esi pateptasis kerubas. Bet kuris serafimas arba kerubimas – kiti žemesnio rango angelai, jeigu jie būtų norėję ateiti prie Dievo sosto bendravimui ar dėl kitos priežasties, jie privalėjo ateiti pas ryto aušros sūnų, jis buvo Dievo dešiniaja ranka bendravimui. Taigi, jis buvo labai panašus į Dievą, jis dalyjosi su juo dieviškomis savybėmis kūrimo metu, kai Dievas jį sukūrė. Atminkite, jis buvo sukurtas, tačiau niekas Dievo nesukūrė. Jeigu velnės buvo sukurtas, tai reiškia, kad jis yra pavaldus tam, kuris jį sukūrė. Visgi, tas, kuris jį sukūrė, pasirinko jį padaryti tokiu, kad jis turės panašumus, tapatybę ir netgi ambicijas. Jis panorės būti toks, kaip jo bosas. Atkreipkite dėmesį, pranašas sako, atėjo diena, kai jis paskelbė karą danguje ir su savimi jis patraukė du trečdalius angeliškų būtybių. Įsivaizduokite aplinkybės. Nebuvo cigarečių, alkoholio, barų, nepadarė apsirengusių moterų. Ten te buvo dangiškosios gatvės, kaip ten viskas bebuvo, tuo metu nežinau. Žemė, žinoma, dar nebuvo sukurta. Taigi, tai buvo šventa vieta. Teisi vieta, Dievo tyrumas, Dievo šventumas ten buvo. Ten nebuvo žmonijos, niekas nebuvo puolęs. Ten buvo Dievas ir tie milijonai, trilijonai angelų. Ir štai šetonas atsistoja jų tarpe ir tai prasidėjo jo širdyje, jo išdidumas. Tai prasidėjo jo viduje. Ir kuomet jisai sustiprėjo, vis stiprėjo ir stiprėjo, tuomet jis pasiekė tokį tašką, kai jis pajautė, kad turi pakankamai savo pavaldžių angelų ir jis skelbia pirmąjį karą. Noriu paklausti, jeigu karai yra kovojami dėl motyvų, koks buvo jo motyvas? Turėti dar geresnį dangų? Atsakykite man. Ar jis norėjo būti geresnių dievų negu dievas? Atsakykite, ar jis norėjo išgydyti? Ar jis norėjo gelbėti? Ar jis norėjo išlaisvinti? Ar jis norėjo duoti jiems amžinai gyvenimą? Ar jis norėjo išlaisvinti juos iš nuodėmės? Koks buvo jo motyvas? Savanaudiškumas. Leiskite pasakyti jums štai ką šį vakarą. Jeigu jūs kada nors paskelbsite mankarą, jūsų motyvai turėtų būti tinkami. Priešingų atveju būsite surytas savo pačių karo, nes tie, kurie skelbia karą broliui Brankamui, pasiklausykite, tie, kurie paskelbia karą šiai žiniai, koks buvo jų motyvas. Ar įvesti žmonės į artimesnį santykį su Dievu? Kiek iš jų buvo išgelbėtų per tų žmonių sukeltą karą? Kiek buvo išgydytų, kiek gavo šventąją dvasę per tų žmonių sukeltą karą? Ar pasireiškė ženklai, stebuklai, išlaisvinimai? Ne. Rezultatas – Jezabelės, kirpti plaukai, išdažyti veidai. Kodėl? Tokia buvo karo paskelbimo priežastis – Taigi karas buvo paskelbtas, kad išlaisvinti moteris. Ar galite pasakyti man nors vieną vietą, kur Dievas būtų sukėlęs prabudimą arba judėjimą tik tai vienai lyčiai? Ar iš Egipto išėjo vienos moteris, ar iš Egipto išėjo vieni vyrai, Ar Samsono dienomis išėjo vienos moteris, ar vieni vyrai, ar visgi buvo ir vyrai, ir moteris visur kartu. Taigi, jeigu atsiranda judėjimas, suteltas į vieną lytį, jis kyla iš velnio. Teisingai. Matote, dauguma žmonių yra labai kvaili. Jie prisijungia prie karo, kovoja, kovoja, kovoja, ir jie net nebando nueiti pas karvedį ir pasakyti, klausyk, kodėl mes kaunamės kokie yra karo motyvai, kodėl aš turiu kovoti, kauti šiame kare. Draugai, noriu pasakyti, kad aš nenorėčiau atsidurti kai kurių žmonių vietoje, kurie keikia šią žinę. Brolis Brankamas pasakoja mums apie vyrą, kuris paėmė jo nuotrauką su ugnies tulpu virš galvos ir jis pasakė, kad tas vyras išvėkė tą nuotrauką. Pranašas pasakė, kad jis pikžodžiavo šventai dvasiai taip ir peržengė ribą. tai rimta. Ar Dievas jį ištiko mirtimi? Ne. Matot, karas dar nesibaigęs. Yra dar daugiau, kurie prisijungs. Bet aš nesu vienas iš tų. O kaip tu, broli Skotai, Džimai? Dabar žiūrėkite, taigi šetonas paskelbė karą. Taigi šetono viduje tai turėjo būti labai giliai. Be jokios abejonės žinome, kad istorijoje buvo daugybė karų. Mes žinome, kad labai dažnai žmonės būdavo tų karų priežastimi. Žmonės kovodavo miestas prieš miestą, miestelis prieš miestelį, susitikdavo galvos ir sakydavo, mes kausimės, tu darysi tą, aš tą. O kiek daug tų karų buvo istorijoje. Tačiau visgi mes žinome, kad Dievas tikrai nekovoja karo tokiu būdu. Dievas nieko neslepia po stalu, jis viską deda ant stalo viršaus. Dievas neturi jokių kėslo ar paslapčių, jis nieko neslepia, jis gali išreikšti savo motyvus, tikslus, jis nėra veidmainiškas. Kodėl? Nes jo motyvai yra teisingi. Tačiau šetonas žino, kad tu nieko met neprisijungsi prie jo pusės, jeigu jis pasakys tau savo tikruosius motyvus. Kiek iš jūsų kovotų už velnę, jeigu nueitumėte į jo kabinetą, atsisėstumėte ir pasakytumėte, ponė, aš mastau apie prisijungimą prie jūsų armijos. Aš noriu sužinoti tikruosius motyvus šio karo. Gerai, aš tau pasakysiu, aš tave nuvesiu į pragarą. Tavo siela degs pragare, kaip blinas vyla keptuvėje. Tu būsi sunaikintas. Tavo kūną suės vežys, kai pripratinsiu tave prie cigarečių, tavo kepenys susirgs cirozę, tapsi priklausomas nuo narkotikų. Aš neišlaisvinsiu tavęs, aš neapkesiu tavęs, aš nemyliu savo pavaldinių, aš nekenčiu. Aš neturiu dangaus, į kurį galėčiau tave nuvesti, aš neturiu tikslo tave išgydyti, aš neturiu džiaugsmo, nėra išlaisvinimo. Vis dar nori prisijungti? Štai ką jis daro iš tiesų. O, ateikė, ateikė, ateikė. Tu nori prisijungti? O taip, galvojau, norėčiau. Puiku, šaunuolis. Pas mus gausi visą, kas geriausia. Visame pasaulyje geresnių sąlygų nerasi. Gali daryti, ką tik tai nori. Meluoti pirmoje vietoje. Net nusidėjėliai negali daryti to, ką nori. Juos irgi kontroliuoja balsas iš vidaus, sako, turi padaryti šitą nuodėmę, štai kokia įstračia, o visados jiems yra sakoma, ką turi daryti. O, gali gyventi savo svajonių gyvenimą, gali tą daryti. O ar galėjai tai bažnyčia? Eik į bažnyčią, jeigu nori, puiku. Aš irgi dažnai lankausi bažnyčioje, aš mėgstu, sako velnės. O ar galiu tikėti kryžiumi? Žinoma, žinoma, aš irgi tikiu kryžiumi. O dievu? Žinoma, kas per klausimas. Ar galiu pasikrikštyti? Aišku, aš buvau pakrikštytas. Pats Jėzus mane pakrikštijo, kai aš buvau judėjais karjote. Galiu ploti rankomis? Žinoma, aš pats mėgstu ploti. Taigi, žmonės sako, na, kurgi man pasirašyti? Štai čia. Tuomet viešpats Jėzus sako, man taip pat reikia kareivių. Jis pasiunčia mane ir kitus pamokslautojus. Mes pradedame ieškoti būsimų kareivių. Sėdime kabinete tokie, kaip Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje. Kas nori sekti paskui mane, te pasiema savo kryžių ir seka paskui mane. Bus sunku. Būsi sumuštas, būsi išplaktas, būsi sužalotas. Nori prisijungti? Kodėl? Jis nuoširdus. Jis nesuvedžiotojas. Jis tau nesakys, kad kas tris metus gausi naują kadilaką arba kad neturėsi problemų. Priešingai jis pasakė, koks karalius traukdamas į karą prieš kitą karalių, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 tūkstančių kareivių pajėgs stoti į kovą su to, kuris ateina prieš jį su 20 tūkstančių. Jėzus sako, kas ateina pas mane, te suskaičiuoja. Jis neturi ko slėpti. Žiūrėkite, draugai, Mes laimėsime šį karą. Matote, yra vienas didelis skirtumas tarp mūsų ir Amerikos, Vokietijos, Europos. Kai jie pradeda karą, jie nežino, kas laimės. Jie nežino, kokios bus pasiekmės. Tačiau aš žinau, skaitydamas Bibliją. Amen. Aš galiu atsiversti knygos galą ir ten aš matau, kad aš esu nugalėtojų pusėje. Kodėl? Nes Dievo motyvai yra teisingi Jo motyvai šiam karui yra teisingi. Jis nenorėjo rodyti, kad jis toks ar kitoks, ne jis pradėjo tą karą. Žiūrėkite, pranašas pasakė, dėl šios priežasties mūsų yra mažuma. Turiuomenį dalis, maža žmonių dalis šį rytą yra krikščioniškoje sferoje, atgimė iš šventosios dvasios, nes jie yra toje mažoje dalyje. Ar žinojote, kad danguje velnės buvo dešinėje Dievo ranka? Pradžioje. Tai, ką mes šiandien žinome kaip velnę ir demonus, jie nebuvo sukurti būti tokiais. Jeigu mes būtume galėję stovėti tada pradžioje, kai Dievas kūrė juos, be jokios abejonės kaip ir visa kita, jis pradėjo nuo žemesnių formų ir kūrė vis aukščiau ir aukščiau ir aukščiau. Ir angelų laipsniai, lygiai taip pat kaip su žmonėmis, augalais, kūrė vis aukščiau ir aukščiau, aukščiau. Angeliškų kūrinių viršūnėje buvo šis angelas. Štai jis, didi šviesa tviska nuo jos spinduliai. Ir Dievas pasakė, aš pavadinsiu jį rytinę žvaigždę, Luciferis. būtumėt pažiūrėjęs į jį ir pasakęs, o viešpatė koks angelas. Taip, jis toks buvo. Jums gerai sekasi klausyti. Žiūrėkite, taigi Dievui reikėjo vieno kūrinio, kuris būtų jo dešinėje ranka. Štai čia trejybininkų doktrina griūna Pagal juos gaunasi, kad Dievas turėjo turėti dvi dešinėsias rankas. Viena Jėzus, kita Luciferis. Matote, faktiškai Dievo asmens paslaptyje Jėzus dar nebuvo pilnai pasireiškęs tuo metu. Luciferis buvo jo dešinėje ranka, tačiau Kristus, kuris turėjo ateiti, buvo jo širdis. Paslėpta paslaptis Dievas nebuvo taip, kad štai čia stovėjo šventoji dvasia, ten Jėzus ten. Tai buvo vienas Dievas. Ta šviesa, kuri švitėjo, atviskėjo iš jo. Tačiau jis turėjo vieną dešinę ranką, vieną tvarinį. Velnės buvo dešinėje Dievo ranka pradžioje, tas Luciferis, ryto šos sunus, jam buvo duota jėga. Jis galėjo atnešti nuodėmę į pasaulį dėl to, kad jis gebėjo paimti kažką, ką sukūrė Dievas, ir paskui tai iškreipti, padaryti blogų dalykų. Nuo to pradžioje visos bėdos ir prasidėjo. Šietonas nėra kurėjas. Atleiskite man šiek tiek, turėjom kai ką pasakyti. Tu nesi kurėjas. Tu turėjai pradžią, tai reiškia, tu turėsi pabaigą. Aš neturėjau pradžios, tai reiškia, aš neturiu galo žodis neturėjo pradžios. Žiūrėkite, tuomet Dievas dar prieš pasaulio pamatų padėjimą, atminkite, nieko ten nevyko. Čia, kur dabar žemė. Štai čia nieko nevyko. Viskas vyko dangiškose sferose arba dangiškame išmatavime. Taigi, visa ta dar nėra pasireiškusi. Žiūrėkite, jis sako, dar prieš pasaulio pamatų padėjimą, kuomet jis pamatė, ką padarė šetonas, jis savo išdidume šetonas. Ar suprantate, kodėl Dievas neapkenčia išdidumo? Šetonas niekomet nerūkė. Jis niekomet nepaleistovavo danguje. Tačiau išdidumas jo širdyje prasidėjo. Jis savo išdidume pasitraukė į šiaurę. Įkūrė karalystę. Ir kovojo prieš Mykolą ir jo angelus. Taigi, Dievas visą tai leido? Dievas žinojo, kad tai nutiks kiekvieną momentą. Jis to tuomet nesustabdė? Mm, ne. Dievas žinojo, kad tai vyks žinioje? Mm, taip. Nori pasakyti, jis to nesustabdė? Mm, ne. Iš tiesų? Mm, ne. Jis leido, kad tai testusi? Mm, taip. Kiek tai truks? Tol, kol tai išpildys tai, ką turi išpildyti. Būtent dėl to išrinktieji spindės dar stipriau. Dabartinis spindesys ir švitėjimas yra niekas, palyginus su tuo, kaip mes švitėsime tuo met, kai būsime ten. Aš tiksliai nežinau, kiek tai truko. Tačiau diena po dienos, jeigu galėtume taip skaičiuoti laiką, angelai buvo Dievo akivaizdoje. Kas žino, ką tėvas pasakojo savo dešiniai rankai. Nes jis juk nebuvo visagalis, visažinis Luciferis. Tačiau jis pakankamai sužinojo apie Dievo paslaptį, kad galėtų kažką tai suvokti. Galbūt Dievas praleido tūkstančius metų pasakodamas jam dalykus, kad jo didelės ausis galėtų išgirsti ir suprasti. Nepamirškite, jis juk nėra Dievas, jis nėra visažinis, jis nežinojo ateities. Įdomu, ką Dievas turėjo jam kalbėti, apie ką jis pasakojo jam. Mano širdyje yra padaryti tai, mano širdyje yra padaryti anai, aš noriu padaryti tai, aš noriu būti tuo. Ir jis kalba sistemai. O turiuomenyje dešiniai Dievo rankai danguje. Nepamirškite, šis sukilimas, karas, prasidėjo nuo dangiškojo kūrinio. Kodėl? Niekas taip gerai nežinojo Dievo plano, kaip šis veikėjas. Galbūt praėjo šimtmečiai, tūkstančiai, tūkstantmečiai. Ir staiga, vieną dieną, tai jį it ištiko. Viskas, man bloga, aš pervargęs nuo to. Tai yra kintukėtiškas išsireiškimas – Jis greičiausiai taip nemastė, bet aš bandau išreikšti geriausiai, kaip moku. Man jau blogo nuo to. Kiekvieną dieną, kiek tai galiu atsiminti. Nuo mano egzistavimo pradžios. Viskas, ką aš te dariau, tai yra garbinau jį, šlovinau jį, sakiau, koks jis didingas, koks jis nuostabus. Aš kontroliuoju kiekvieną ateinantį pas Dievą, aš tik tiek te dariau. Man jau bloga nuo to. Nuodėmė prasidėjo štai čia širdyje. Atminkite, Dievas to negalėjo sukurti, nes nuodėmė nėra kūrinys. Jis leido jos sielai. Šetonas turi sielą. Ir jo siela nusidėjo. Taigi nuodėmė prasidėjo šetono sieloje, jo širdyje. Taigi, savo išdidumiais pasakė, aš neturiu toks daugiau būti, aš turiu sugebėjimą daryti kitus dalykus, aš įsakinėju kitiems, angelams ką daryti ir taip toliau, aš esu jo dešinioji ranka. Pamoksle antikristo anspaudas, visagalio dievo dešinioji ranka, buvo Luciferis. Ryto aušros sūnus. Kai Dievas pradėjo plėsti savo kūrinyje, jis faktiškai turėjo šį titulą, pažvelkite, jis buvo beveik viešpaties Jėzaus Kristaus pirmtakas. Ryto sūnus, ryto, tai yra aušra, dienos nešėjas, šviesos nešėjas. Vienas, kuris buvo toks artimas Dievui, ar tai nekeista, mes kartais tiesiog puolame į nevilti, kai žmonės artimi mūsų širdžiai, mūsų tikėjimui, bažnyčiai, kai jie nusigrėžė nuo mūsų. Neturėtume pulti į nevilti, nes pradžioje būtent taip ir nutiko. Tokiu vardu nei vienas palikęs šią žinę nebuvo vadinamas, galbūt patys, ne dievas juos taip vadino. Nei vienas nebuvo vadinamas ryto aušros sunumi, tačiau dievas priskyrė šiuos atributus šiam kūriniui. Aš pavadinsiu tave Luciferiu. Ryto aušros sunumi. Pažvelkite, visagalio Dievo dešinėje ranka buvo Luciferis, ryto aušros sunus. Pirma, Dievas paskyrė savo beveik bendradarbius. Bendradarbius. Luciferis buvo bendradarbis. Dalinai su juo lygus. O viešpatie. Regis, jūs niekuomet dar nesate buvę tokiais tyliais. Šiandien, juk ne trečiadienis. Galbūt tai yra dar šalutinis poveikis. Nejau nori pasakyti, kad Dievas suteikė jam tokią poziciją? Bendradarbis. Ir faktiškai leido jam kūrime užimti bendradarbio poziciją iki atitinkamo ligmens, nepilnai. Kodėl? Kodėl? Nes taip jis daugiau žalos padarys. Atidžiai klausykite. Matote, pradžioje, prieš laikui prasidedant, nebuvo angelų, nebuvo kerubimų, serafimų, kitokių angelų molekulių atomų šviesos buvo tiesiog amžinasis. Mums sunku tai įsivaizduoti, žinau, šetonas tengiasi jūs apgauti. Nagi, nagi, kaip tu čia tiki tuo, jis turėjo turėti tėvą, kaip jis pradėjo egzistuoti. Pasakyk jam, užsičiaupki. Tai yra giliau, negu aš galiu suvokti. Ar įsivaizduojate, kai tuomet ten dar nieko nebuvo, nieko nebuvo sukurta? Savyje, savo esybėje jis turėjo tuos atributus, milijoninė gausybė atributų. Išgydytojas, gelbėtojas, atpirkėjas, El Shada, Jehova Yre, visa tai buvo jame. Tačiau tų atributų dalis buvo priskirta laikui. Kita atributų dalis bus amžinybės pasireiškime. Dalis bus pasireiškime amžinybėje, tačiau turės dalį ir laike. Kai jie laike išpildys savo paskirtį, sugrįž pas amžinai ir daugiau jų nebereikės. Nenoriu perkrauti jūsų galvų, tačiau ar suvokite, kad kai gausite naują kūną, jums daugiau nebereikės Kristaus kraujo? Garbė Dievui. Jums daugiau nebereikės aukuro. Jonas pažiūrėjęs į naująjį miestą, nematė ten aukuro ar šventųjų susirinkusių besimeldžiančių ten. To nebereikės, nebebus prabudimo susirinkimų. Kodėl? Visa tai bus atitarnavę laike ir tai bus užbaigta, tikslas bus pasiektas. Aleliuja. Susimastykite, ar tikėjimas, ar jūsų tikėjimas kaip tikinčiojo yra amžinas. Ar jo kaip gelbėtojo suvokimas, ar tai amžina? Ar tai vieną dieną pasibaigs, kai tikėjimas akimirksniui pradings? Tikėjimas pasibaigs. Tikėjimas bus sustabdytas. Kai jūs būsite užbaigtas tobulume, kai jūsų akys pažvelgs į viešpatį Jėzų ir nereikės sakyti, aš tikiu, aš tikiu Jėzumi, aš turiu tikėjimą, jums to tuomet nebereikės, draugai. Viešpatį pasigalė, kodėl? Nes tikėjimas bus išpildę savo tikslą laike. Tačiau tai negali pasireikšti be kažkieno, kas prarastas. Jeigu tu numatai kažką ir padarai, kad jie būtų prarasti, tuomet pribėgi ir sakai, o, tu prarastas. Leiski tau padėti, leiski išgelbėti tave. Esi neteisus. Nes tu privertei juos papulti į tą padėtį, kad galėtum išpildyti savo tikslą. O kas, jeigu tu sukurtum savo priešą? Jūs, broliai, kai ėjote į mokyklą vaikystėje, žinot, mokykloje visada yra berniukų hierarchija. Ir aš buvau tos hierarchijos dugne. <laughs> Žinot, visuomet yra peštukas. Sako, laikykis atokiau nuo jo, laikykis stebėk jį. Tad, jeigu norėtume gyti gerą reputaciją, turi susirasti konkurentą. persikeli į naują mokyklą, išeini į vaikų žaidimo aikštelę ir stveri patį baisiausią peštuką. Tau ne visi namie. Geriau pradėk nuo darželinų, kur kilk aukštin. Dievas to nedarė tokiu būdu. Jam reikėjo opozicijos, jam reikėjo priešo. Tačiau, jeigu jis būtų sukūręs priešą kūrime ir būtų privertęs į tai padaryti, kad jis galėtų išsireikšti kaip priešas, tuomet jis nebūtų galėjęs jo nubausti, nes tas priešas būtų išpildęs Dievo įsakymą. Tačiau jeigu jis sukuria tą priešą pasirinkimo pagrindu ir tas priešas turi pilną pasirinkimo teisę, jis pats tai padaro, be jokio užprogramavimo, tuomet tai yra teisingumas. Ir tai yra teisinga. Viešpatie pasigailėk. Ar įsivaizduojate, turėjau visą tai laikyti savyje savaitę. Ką jau kalbėti apie amžinąjį, kuri savyje visą tai laikė nuo amžinybės. Taigi Dievas sukuria priešą. Ir jis nepadarė jo tokiu menku, beverčiu, mažu, kad jis neturėtų jokios įtakos galios, jis sukuria jį beveik kaip savo paties kopiją. Tačiau ši Dievo kopija yra sukurta. Būtent dėl to, kurie turime šventąją dvasę, esame toje pačioje kartoje. Aš nesu sėkminių pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro vaikis. Aš esu sėkminių vaikas. Aš ir Petras esame toje pačioje kartoje. Aš ir Paulius ir Jėzus. Laikykitės. Aš ir Jėzus esame pirmos kartos broliai. Aleliuja. Jis nesigėdė manęs vadinti broliu. Taigi Dievas kūrė išreiškia visą tai. Sudeda viską į angelus, jis sukuria žemesnio rango angelus, jie galės keisti išmatavimą, sklandyti skirtingose išmatavimuose. Jie galės daryti įvairiausius dalykus. Rodos, jis vis progresuoja, kyla vis aukščiau ir aukščiau, kurime sukuria kerubimus, serafimus, arkangelus viršuje. Ir štai atsiranda štai šis Įsivaizduokite, kai kiti angelai žiūri ir jiems užgneužia kvapą ir galvoja, o, oho, kokio tipo angelas yra šis angelas. Dievas talpina į jį tuos atributus. Tu būsi mano dešinė ranka, tu būsi tuo, tu būsi anuo, tu būsi tuo. Ir visa tai vyksta teisume, nes jis nekūrė nuodėmės. Ir visi šie atributai jame daugybę metų. Jis, pabuvojęs žinioje 40 metų, jos nepaliko. Galbūt jis buvo žinioje milijonus metų, tūkstančius metų. Kas žino? Taigi štai jis, Dievo bendradarbis, prieina prie Dievo sosto, apsikabina į Dievą, Dievas apsikabina jį. Kaip laikaisi, drauge? Puikiai, kaip tu? Gerai sekasi, drauge. Drauge. Tačiau vieną dieną sukurtasis draugas pasakė, gana, nebenori to. Tai mano paskutinioji diena. Aš atsistatydinu iš savo pareigų. Aš nusižiūrėjau už tai tą miesto dalį, ten tolumoje. Aš keliauju į šiaurę. Prisiminkite Dovydą, jis gavo šį įkvėpimą. Po daugybės metų. Įkvėpimas apie Sijono miestą, gražus miestas, šiaurės pusėje. Kodėl šiaurinė žvaigždė? Kodėl ne pietų žvaigždė? Kodėl visuomet šiaurė? Kodėl kompasas yra nustatytas į šiaurės pusę. Šetonas pamatė atitinkamus dalykus, kuomet Dievas kūrė, išplėtė kūrinyje, jis pamatė Dievo sutelktą dėmesį į šiaurę. Jis tai padarė ne dėl to, kad šiaip sau sumanė, na, aš pradėsiu kuklį kur nors čia šiaurėje. Ne, ne dėl to jis tai padarė. Jo keliai yra nukreipti greta Dievo širdies tikslo. Ar galiu tęsti? Liuciferis buvo bendradarbių dalinai su dievų lygus. Tik šetonas negalėjo kurti. Dievas yra vienintelis kurėjas, o šetonas paėmė kažką, ką Dievo sukūrė ir iškreipė tai į kažką blogo. Žinau, kad mes nagrinėjome šią rašto vietą, bet pažvelkime ją dar kartą. Izaijo 14.12. Kaip tu iškritai iš dangaus, Luciferi, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai paminės tautas, tu sakei savo širdyje. Atkreipkite dėmesį, nuodėmės pradžia. Aš pakilsiu. Pažvelkite į bet kokį judėjimą nukreiptą prieš Dievą. Viskas prasideda lygiai taip pat kažkieno širdyje. Ar pamokslininko, ar šlovinimo lyderio, ar sergančiojo, aš padarysiu tą, aš atidengsiu tai, aš parodysiu tai matome, iš kur tai ateina. Aš pakilsiu į dangų, aš iškelsiu savo sostą. Savo sostą? Kurgi jis įsigijo sostą? Aš iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių. Žodis žvaigždžių reiškia giminės liniją, mesijo broliai. Viešpatė pasigailėkė, iš kurgi jis sužinojo, kad Mesijas turėjęs brolius. Kažkas turėjo su juo pasidalinti slapčiausiomis paslaptimis. Įsivaizduokite, Jis nėra visagalis, visažinantis, visur esantis, jis negali būti vienu metu visur, jis negali žinoti visų tų dalykų. Todėl Dievas su juo bendrauja, perteikia tą informaciją jam, dalinasi su juo. Toks mano planas, aš tą darysiu, tačiau Dievas duoda tik dalį informacijos, o šis liežuvautojas mano turys visą Dievo planą. Dievas davė karvė tik tiek virvės, kiek reikia, kad galėtų pasismaukti, arba kad jis galėtų pasismaukti. Iš kur jis sužinojo, kad mesijas turės brolius? Iš kur jis tai sužinojo? Įdomu, galbūt kai jis buvo prie sosto, galbūt jisai priartėjo prie Dievo ir pasakė, o kas čia? Tėtis ištraukė tai. Tai mano šeimos albumas. Tu nieko prieš jį aš... Ne, ne, ne, ne. Ne. Šios knygos turinys skirtas tik mano akims. Oh, Taigi ten yra tum, ten planas, ar kas ten? Taip, tai yra planas, žmonės, žmonių planai, ar ten yra vardai, ar adresai. Mm, na, sakykime, ir tai ir tai. Yra ir vardai, ir adresai, ir uh, tapatybės. Uh, mm, Jūs suprantate. A, turėjome nį... A, mm. Ar aš gerai tai suprantu? Kitai žodžiais tariant, tu, tu nesi patenkintas, turėdamas vien tik tai serafimus, arkangelus. Taip, aš išplėsiu savo kūrinyje. Taigi ta nauji kūriniai kažkuo susiję su ta knyga, su to, kas yra knygoje. Taip, gali tai pasakyti. Ir tu neleisi man... Ne. Tai užanspauduota septyniais anspaudais. Amen. Matote, amen. Priešingai nei mes. Mes turime laukti, kol mūsų vaikai gims kad galėtume juos nufotografuoti ir patalpinti jų nuotraukas į šeimos albumą. Tačiau Dievas galėjo padaryti savo šeimos albumą prieš pasaulio pamatų padėjimą. Dievo pranašas pasakė, jis tave nufotografavo ne tuomet, kai tau buvo 18 ar 20, bet tuomet, kai tu buvai savo geriausioje būsinoje prieš pasaulio pamatų padėjimą. Aleliuja. Įsivaizduokite, kas kartą jam atėjus į sosto menę, tėtis sėdi su albumu rankose ir džiaugiasi. Kaip sekasi Dieve? Puikiai. Ir paslėpė albumą. O kaip tau sekasi, Luciferi? Puikiai, puikiai. Tu neleisi man... Ne, ne, ne. Tai mano paslaptis. Tai mano paslaptis. Ak taip, juk tu visuomet užžakini jį su maža spinele. Kaip ir seserys turite dienoraštį su spinele, nuinate į pasimatymą ir po to rašote, buvome McDonald'e, valgėme tokį saubingą mėsainį, tačiau taip gražiai žiūrėjome vienas kitam į akis, užakinate, kad mažas brolis to neperskaitytų. Užakinate ir galvojate, tai mano paslaptis, tačiau nežinote, kad mažas brolis turi tokį patį raktą kaip ir jūsų. Jis atrakina, perskaito ir tyčiojasi iš jūsų. Dievas taipogi užrakino tai. Net jeigu velnės ir būtų galėjęs tai atidaryti, jis nebūtų galėjęs to perskaityti. Jis negalėjo perskaityti to. Dievas gali paslėpti save žodyje. Teologai ieškos visą gyvenimą tyrinėjęs, tačiau nesupras. Aleliuja. Įsivaizduokite, po to, kai nuodėmė prasideda jo širdyje. Aš iškelsiu savo sostą aukščiau mesijo brolių. Sėdėsiu dievų kalne, originaliai yra susirinkimo kalne. Tai yra pasakyta prieš pasaulio sutverimą, kai dar net nebuvo žemės nebuvo net bažnyčios, iš kur jis žinojo, kad bus susirinkimas. Varkšelis, kvailas velnės. Aš sėdėsiu susirinkimo kalne, tolimiausioje šiaurėje. Leiskite pabaigti. Dievas tęsė toliau Izaijo knygoje, sakydamas, bet tu esi nublokštas į pragarą. Jis nori šiaurės, bet jis gaus pragarą, į giliausią bedugnę parašytą. Kodėl? Nes jis pradėjo šį karą dėl neteisingų motyvų atsistokime Viešpate Jėzau. Karo motyvai. Noriu, kad šį vakarą susimastytumėte apie save, Jūs, kurie kovojate, jeigu kovojate šeimoje, namuose, su broliu, sese, tėčiu, mama, pažiūrėkite į savo motyvus, kovodami. Jeigu kovojate šioje bažnyčioje, kovojate su broliu, sese bažnyčioje, jeigu kovojame politinį karą arba prieš pasaulį, kokie mūsų kovos motyvai? Jeigu kovojame prieš kerpamus plaukus, kosmetiką, kodėl tai darome? Lengva pasakyti, nes brolis Brahamas tai pasakė, aš kovojau su tuo būdamas sėkmininkuose. Būdamas sėkmininku neturėjau televizoriaus namuose, kalėdinės eglutės neturėjau. Tie, kurie galvojate, kad aš tai supratau tik atėjęs į žinę, turite grįžti atgal daugybę metų. Nagi? Tie, kurie galvojo, kad visa tai prasidėjo su broliu Brankamu, jums reiktų grįžti atgal ir sužinoti, kokia buvo istorija. Netaip seniai metodistai pamokslavo, kad moteris negali dažytis ir rengtis vyriškais rūbais. Baptistai Kokie mūsų kovos motyvai? Ar mes tai darome dėl to, jog manome, esą geresni už kitus? Ne. Kodėl mes kovojame prieš homoseksualų propagandą? Kodėl? Ar norime, kad jie būtų žudomi? Ne. Kiekvienas, kuris pamokslauja, kad homoseksualai turi būti žudomi, turi gauti pirmą šventąją dvasę. Nei vienas neturėtų būti žudomas, net jeigu jie ir tiki neteisingai. Aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kurį norėčiau matyti einant į pragarą. Nepažįstu nei vieno, kurį norėčiau matyti prarastą. Jeigu tai būtų mano širdyje, aš negalėčiau palikti šios vietos, net gailavęs, nes aš būčiau netinkamas stovėti prie šios sakyklos, jeigu aš norėčiau matyti nors vieną žmogų einantį į pragarą, nes mano šeimininkas nenori matyti nei vieno einančio į pragarą. Jis nenori, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Jie jinai pražoti dėl to, kad to nori patys. Jeigu mes atakuojame ir pradedam karą, kokie mūsų motyvai, kokie mūsų principai, Ar tai dėl mūsų pačių, mūsų išdidumo, kai šetonas įsibrauna tarp vyro ir žmonos ir jūs pradedat konfliktą, karą, kokie jūsų motyvai kovojimo, kad įrodytumėt savo nuomonę, ar kad gražintumėte sutaikinimą namuose, kad maldos netaptų bergždžios, kodėl mes kovojame karus. Tikiuosi, jog ne dėl tų pačių priežasčių, kurias turėjo Luciferis. Aš noriu, aš, aš, viskas apie mane. Ar galite įsivaizduoti, Dievas žinojo, kad jis padarys tokį žingsnį. Vietoj to, kad Dievas jį aplenktų ir sustabdytų, Dievas faktiškai leido jam padaryti šį žingsnį. Įdomu, kuris angelas? Mykolas? Įdomu, kuris? Atėjo prie Dievo sosto ir pasakė, Tėve, Luciferis, tavo dešinioji ranka. Jis nuvyko į šiaurę ir įkūrė kitą karalystę. Tėve, nenoriu tau to sakyti, bet du trečdaliai tavo angelų paliko tave. Liko tik trečdalis. Ar įsivaizduojate Dievą? Iš tiesų? Oh, o ne, ką daryt? Kitas angelas sako, štai, perdok Dievui nosinę. Čia ne mano tevelis. Jis taip nepasielgtų. Įsivaizduokit, jis pažiūri į angelus ir sako, nesijaudinkite, aš žinojau, kad jis tai padarys, aš žinau, kad tai jūs nuvylė, Tai jūs sudrebino iki pat pamatų. Tačiau tai yra mano plano dalis. Iš tiesų? Iš tiesų? Tačiau kai kurie iš jų, kurie paliko tave, jie turėjo daugiau valdžios negu mes, kurie likome. Pasakysi, tai nesąmonė. Iš tiesų? Kai Danielius meldėsi, ir meldėsi, ir meldėsi, Meldėsi 21 dieną Danielius. Galiausiai atėjo šis didis kunigaikštis ir pasako Danieliui, tavo malda buvo išgirsta pirmąją dieną, bet aš kovojau. Jis kovojo. Atkreipkite dėmesį, angelas buvo pasiūstas, tačiau Persijos kunigaikštis, kritęs angelas, turėjo daugiau galios, valdžios, nei tas angelas, kuris buvo pasiūstas prieš jį kovoti. Jis buvo Dievo akivaizdoje. Tačiau Dievas paskui pasiuntė dar galingesnį angelą, kad jis nužengtų. Kunigaikštį Mykolą. Aleliuja. Tuomet angelas pasakė Danieliui paslapti ir sako, dabar aš turiu grįžti atgal ir toliau kautis. Supraskite teisingai, viešpačiui patinka suteikti papildomą pagalbą. Ar prisimenat, kai tas maniakas stovėjo priešais brolį Branhamą? Prisimenat, ką brolis Branhamas mums pasakė apie tą 1956 vakarą? Jis pasakė, tai buvo demonų giminės vadas. Jis metė iššūkį, atitinkamos demonų giminės vadas. Jis pasakė, aš parodysiu, prie kieno kojų aš griūsiu, aš sulaužysiu tavo kiekvieną kaulą. Tos demonų giminės vadas metė iššūkį ir brolis Brahmas pasakė, šventoji dvasia priėmė iššūkį. Amen. Garbė Dievui. Ir tas vyras sukniubo prie jo kojų ir pranašas pasakė, kai jis tai padarė, žmonės pradėjo stotis iš invalido vežimėlių, luošiai pradėjo vaikščioti, aklieji praregėjo, kodėl nešventoji dvasia priėmė velnio iššūkį. Šlovinkite viešpatį. Ar prisimenate, policininkas paklausė jo, ar vyras išlaisvintas? Brolis Brahmas pasakė, ne, jis neišlaisvintas, jis garbina tą dvasę. Pažiūrėkite į tai, draugai. Žmogus buvęs arčiausiai Dievo pranašo gulėjo tiesiai prie jo kojų, nieko neturėdamas. Nieko. Jis guli štai čia. Ir žmonės visame pastate gavo išlaisvinimą. Tegul pagonis šėlsta, tegu mūsų kaltintojai sako, ką nori sakyti, aš laukiu, kol šventoji dvasia priims jų iššūkį. <laughs> Oh, Taip, Aš laukiu, kol mano viešpats Jėzus pateps savo kapitonus, karvedžius ir jis pasakys dabar, priimkite metamą iššūkį. Aleliuja. Pasimelskime. Dangiškasis tėve, kaip aš to laukiau viešpatė, kad galėčiau pasidalinti tuo su tavo vaikais. Visko neperteikiau, dar tik tai trečiame puslapyje esu, dar yra 40 puslapio. Visi trys buvo geri. Jie nebuvo geri dėl to, kad aš juos gerai pamokslavau, geri todėl, kad tu juos davei. Mes dėkojame už tavo gerumą mums. Viešpatė, aš būsiu pirmasis, kuris pripažins, kad turėjau daugybę kovų, mūšių, su neteisingais motyvais, nuostatomis, požiūriu. Tai paveikė mane. Galbūt aš pradėjau teisingai, tačiau paskui mane kažkas paveikė viduryje. Padėk man viešpatė. Aš ne pats pasirinkau būti pamokslautoju, Tiesą sakant, aš nebūčiau to pasirinkęs pats. Tačiau tu pasirinkai mane, kaip ir visus kitus savo vyrus. Viešpatė, aš žinau, kad esu kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, kas metus, pastoviai esu tai vienoje kovoje, tai kitoje. Dažniausiai tos kovos nėra mano asmeninės. Aš turiu spręsti konfliktus susijętus su mokymu, padėti žmonėms jų gyvenimuose. Man reikia tavo išminties, tavo jėgų. Aš galiu skaityti citatas, rašto vietas, galiu tyrinėti, galiu klausytis garsajošio, aš tai ir darau. Visgi, aš negausiu išminties, vien tik tai tai darydamas. Aš gaunu tik pažinimą. Išmintis ateina iš tavęs. Ir Ši išmintis yra tyra, šventa. Viešpatie, aš suprantu, kad kai kurie broliai negali tinkamai kovoti šio karo, nes didelę susirinkimo dalį jie praleidžia gindami save. Kalba, kaip yra sunku, ką jie išgyveno ir taip toliau savo viduje. Vietoj to, kad gintų Evangeliją, jie gina save. Padėki mums, aš meldžiu viešpatie, ne tik pamokslautojams, bet šiems žmonėms. Te mes suvoksime, kad čia esame ne tam, kad gintume save, o tave. Padėki mums, tėve, nebūti kerštingais. Žmonės mus apkalba, tuomet mes apie juos kažką pasakome, žmonės kažką publikuoja internete, po to mes. Viešpatė, būtent dėl to aš pasirinkau atsiriboti nuo tų tinklalapių. Aš žinau, kad jie mane keikia, daro įvairiausius videoklipus, tegu daro, ką nori. Aš turiu daug svarbesnių reikalų nei skaityti sekantį melagingą pranešimą apie mane. Nors kai kurie privertė mane gardžiai pasijuokti viešpatie. Neseniai tai perskaičiau, tai parašė vienas buvęs mūsų bažnyčios narys. Jis pasakė, kad per tris mėnesius aš pavogiau 7 milijonus dolerių. Pamaniau, kad turėtume areštuoti Džimą Babą, kuris tvarko mūsų finansinius reikalus. Kai kurios apkalbos iš tiesų sukrečia, nes tai yra rimti kaltinimai, nors nepagristi. Todėl padėki mums, ne tik pamokslininkams, bet ir seserims, broliams, kiekvienam iš mūsų, kiekvienam savo kare, ar tai yra karas dėl paklydusio sūnaus ar netikinčio vyro, dukters, duoki mums išminties kiekvienam savo karo fronte. Padėki mums viešpatė Dieve, kad galėtume kovoti meistriškai, Dovydas pasakė, jis moko mano rankas kovoti, kautis kare. Garbė Dievui. Garbė Dievui. Po vienos iš tavo pravestų kovų, kuomet tu tapai nugalėtoju, leidai Izraeliui dalintis tavo pergalę, Moze pastatė aukurą ir pavadino jį Jehova Nisi. Viešpats yra mūsų vėliava. Jis yra mūsų vėliava. Jis yra tai, su kuo mes žengėme į kovą. Todėl šetonė, jeigu tu nori pasipriešinti mums, štai mūsų vėliava, Jehova Nisi. Jis nėra vien tik tai Jehova Ire, jis yra El Gebor. Viešpats yra didis karžygys. Mokyki mus kautis viešpatė. Kartais po kovos Visur guli priešų lavonai aplink, dvasiškai kalbant, mūsų rankos varva krauju, kraujas ant mūsų veido, ant kardų, mirties kvapas visur aplink. Kartais mūšio lauką tenka palikti su verksmu, nes brolis žuvo puolė, sesuo puolė, pergalės skonis pavirto į kartelio skonį, nes rodos mes tą kovą Beveik laimėjome, tačiau daugybė mūsų draugų žuvo kovoje. Mes galime laimėti kovą, tačiau kiek bus aukų? Mes ilgimės tos dienos viešpatė Dieve Edonai, kuomet galėsime atidėti savo ginklus. Vieną dieną aš galėsiu padėti Bibliją į šalį visam laikui. Paimsiu nešiojimo kompiuterį nuo kelių ir padėsiu jį ant staliuko prie sofos. Daugiau niekada nereikės jo imti rankas, kad tyrinėčiau, nagrinėčiau raštą šlovė. Tuomet aš žengsiu tą žemę, kurioje mane pasitiks didis nugalėtojas. Jis privažiuos su kovos vežimu. Viešpatė Jėzau, viešpatė, te tą dieną aš būsiu vertas, kad pažvelgęs į mane, tu galėtum pasakyti, kad esi tinkamas važiuoti draugė su manimi. Te brolis Branhamas, Paulius, Petras, kiti broliai bus pirmi. Tačiau, jeigu tu turėsi laiko dar vienai kelioniai, galbūt aš būsiu paskutinysis eilėje, bet nepravažiuok pro šalį, leiski man įlipti į tą vežimą. Mano protas galbūt randuotas, rankos, širdis – suplėšytai skutelius, tačiau meldžiu leiski važiuoti su tavimi, Jėzau. O Dieve, mano motyvai kaunantis kare yra tavo tiesos gynimas, tavo būdas, tavo charakteris, tavo vardas. Padėki mums šį vakarą viešpatė Jėzau. Padrasinkit savo pamokslautojus, nesustok ties jais, padrasinkit kiekvieną motiną, kiekvieną tėvelį, padrasinkit jaunuolius. Kuomet šetonas ateina jų tarpą ir sako, kad nėra jokio poreikio kautis, teje tai pajaus Elgeboro jėgą viešpatė Jėzau, viešpatė Jėzau. Tie Dievo angelai šį vakarą vaikščios mūsų gretose. Aleliuja. Pakelkime savo rankas, draugai, karaliaus akivaizdoje. Ar pamenat tą Dievo apsilankymą pas Jokūbą, kuomet Dievo akivaizdoje jis pervadina tą vietą, pavadina ją Mahanaimu, dviejų stovyklavičių vieta – Tai buvo dangiškoji stovykla ir jo žemiškoji stovykla, jos susijungė. Leiski mums pajausti tavo angelus viešpatie. Leiski pajausti tą akivaizdą. Jie yra kartu su mumis. Mums reikia tavęs viešpatė Dieve. Tai nėra fizinė kova. Mes nekovojame su kūnu ir krauju, mes nekovojame prie žmonės, mes kauname su demonais. Mes nenorime nukreipti šios kovos į žmonės. Mes nenorime to padaryti kūno kova prie žmonės. Tai demonai. Kaip aš galiu kauti su demonais? Viešpatė parodė kaip pamokslininkams, kaip vesti kovą. Demonologijoje tie demonai. Sukurti prieš pasaulio sukūrimą kritę angelai. Kaip mes galime tai padaryti? Aleliuja, aleliuja. Savo gretose mums reikia didžio vado. Viešpatė Dieve, veski mus duoki mums nurodymus, padėki mums, leiski žinoti, ką turime daryti. Ar turime pulti, ar gintis, kaip turime kautis, parodyk ribas. Ar turime bėgti, ar pulti, ką turime daryti, padėki mums, parodyk viešpatė Dieve. Pats didingiausias žmogus šiame pastate ir pats mažiausias, tai esu aš, visiems reikia tavęs. Nesvarbu, kiek metų tau tarnaujame. Mums reikia tavęs vienodai. O Jėzau. Viešpatė Jėzau. Tarnauki savo šventiesiems, tėve. Aš laiminu tavo vardą. Aš garbinu tave viešpatė Dieve. Mokyki mano rankas kovoti. Veski mane viešpatė Dieve. Demonai iš pragaro veikia šiuos žmonės, puola jos. Mokyki mane, kaip kautis. Mokyki, ką pamokslauti, kad išlaisvinčiau juos. Viešpatė Dieve, mokyki mane, duoki man dievybės išminti, duoki man pateptus žodžius iš didžiojo Dievo. Padėki man viešpatie. Padėki šiems žmonėms meldžiu. Mums reikia tavęs viešpatė Dieve. Kaip niekada anksčiau. Oh, o, Dievo vinėlį. Mes garbiname tave viešpatė Jėzau. Laikykime iškėlio rankas, jeigu galite, viešpaties akivaizdoje. Tiesiog prašykite jo jėgų, vaikai. Jūs žinote savo karus, galbūt esate keliuose frontuose, galbūt turite kovą namuose, darbe, galbūt kitas frontas, liūdna tai sakyti, yra bažnyčia. Šetonas bando prasiskverbti tarp tavęs ir brolio, sesers, tavo vyro ir tavęs. Te Dievas duos jums išminties, mano seserys. Jūs, merginas, šetonas tengiasi nutraukti, nori įtraukti į pasaulį, neleiskite jam to padaryti. Jūs, jauni broliai vaikinai, jūs, jaunos poros, tarnautojai, diakonai, patikėtiniai, jūs, kurie transliuojate susirinkimą, te visagalio Dievo akivaizda įžengs į jūsų patalpą. Aleliuja. Viešpatė Dieve, viešpatė Jėzau, Atkreipkite dėmesį ne tik į mus esančius šiame pastate. Aplankykite visus, kurie klausosi įrašo, kurie transliuoja. Nepamirškite nei vieno, aš meldžiu. Te, Dievo akivaizda bus ten, New York'e, Džordžijoje, Alabamoje, kur kiekvienas bebūtų. Visame pasaulyje palamink savo vaikus, mums reikia tavo jėgos. Mes patys nežinome, kaip kautis, mums tai yra per sunku. Tačiau tu esi mūsų vėliava, tu esi mūsų vadovas, tu esi mūsų lyderis, mūsų gidas, mūsų jėga, gale. Viešpate Jėzau, padėki mums, mokyki mano rankas, mokyki mano rankas kovoti, mokyki mano rankas kautis. Hallelujah. Aleliuja, aleliuja. Būki mano vėliava, būki mano jėgomis. Viešpatie, būki mano vedliu, man stovint tavo žodyje. O, mano jėgų Dieve, mano gyvenimo džiaugsme, aš esu pašauktas būti tavo žmona. Mokyki mano rankas kovoti, o viešpatie. Mokyki mano rankas meldžiu. Mokyki mano rankas kovoti viešpatie. Mokyki mano rankas meldžiu. Veski mane viešpatie, duoki man jėgų, valdžių. Veski mane kovoje, aš meldžiu viešpatie, ir suteiki jėgų, aš meldžiu. Viešpats yra didis karžygys. Jo vardas yra viešpats, El Gebor, Jehova, Nisi, visagalis Dievas, aleliuja. Jis yra tas pats. Mokyki. Mokyki mano rankas viešpatie. Mokyki mane kautis, o Dieve. Mokyki mane viešpatie suteiki man jėgų, o Dieve. Jis išvijo egiptiečius, paskandino juos jūroje, o Mozė šoko ant kranto. Visagalis Dievas suteikė jiems stiprybę, nes jis buvo jų gretose. Mokyki mane viešpatie kaip kovoti. Ir duoki man jėgų, mano Dieve. Mokyki viešpatie, kaip kovoti. Ir duoki man stiprybės, mano Dieve. O Jėzau, Jėzau, viešpatė Jėzau. Mes laiminame tavo šventąjį vardą, tėve. Aleliuja, aleliuja, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Minde kisha, ninde suko. Bara yendo hola man yende kusha. Semende heka. Bosszanderio korrendenamannor. Borratekello. Sindehilo romandeka. Susabaharelio marimde. Randakola tejahanda. Muntakasya. Jehenya. Puraliala kulalanda. Mindili lukuratitasya. Samandihatikallai. Moramendiele koletesian dehena. Nondi moramendele ki. Sushitele la mandei. Vronde lykello nintokulla. Porassesätte kittinai. Folotianai. Mondatakalla. Hatakali shikelo sorallai. Medan mandelet. Aš viešpats Dievas matau. Aš atkreipiau dėmesį jūsų karus, kovas. Aš atkreipiau dėmesį jūsų problemas. Žinokite, kad aš esu viešpats Dievas. Aš esu čia. Ir aš sakau tau, net jei ir tavo bėdų padaugėtų, net jei jos taptų sunkesnės, aš dabar sakau, aš būsiu tavo jėgomis. Žinau, kad aš esu visagalis Dievas, aš tave vedžiau iki šioliai, aš tave vesiu toliau, nedrebėk, nekrisk, nes bus dar daugiau, kurie kris, nežiūrėk į kairę ar į dešinę. Aš, visagalis Dievas, tai sakau, aš esu tas, aš esu tas, kuris sukūrė tave. Todėl aš vesiu tave toliau, nejau aš neišsaugojau tavęs šiai valandai, nejau aš neišsaugau tavęs šiam metui, sako viešpats Dievas. Viešpate Jėzau, viešpate Jėzau, o visa gali Dieve, visa gali Dieve. Padėki mums viešpatė, padėki mums viešpatė Jėzau. Viešpatė Dieve. Viešpatė Dieve. Viešpatė Jėzau. Viešpatė Jėzau. Sustiprinkimus viešpatie. Sustiprinkimus viešpatie. Aš prieimu tavo jėgą šį vakarą, tėve. Aš priimu tavo pagalbą mano Dieve. Padėki man viešpatie. Padėki man. Padėki man. Viešpatie Jėzau, padėki man. Duoki man išminties. Duoki man stiprybės viešpatie. Aleliuja. Aleliuja. Oh, Ar jūs mylite jį vaikai? Visomis širdimis. Tiesiog pagerbkime jo kyvaizdą. Jūs žinote, kad tai nėra žmonių sugalvota. Žmogus neturi tokio sugebėjimo. Žmogus negali to padaryti. Viešpate Jėzau. Mes garbiname tave viešpatie. Padėki mums, meldžiu. O Dieve. Ačiū tau viešpatė Jėzau. Ačiū tau viešpatė Jėzau. Visagali Dieve. Aš myliu jį. Aš myliu jį. pamilo jis pirma. Išpirko man Kalvarijoje išganimą.